Bo, uh, irri handi batekin eta lehenik uh, eskertuz joan den astezkenean eh, egin izan den ekintza bordalen, egan eh, ez uh, eskertzen zuela ez nuen lana trabatu eta, eta gure aldarrik apenak entzunak zituela eta berriz ere entzunara zigin dituela. Eta bukatu du egan ez, ondoko egunetan ukanen ginoela erantzun bat, uh, ez zuela itzen baiten baikoja izan entzela, baina erantzun bat ukanen ginoela. Baina gauza da baduela Deia, zonbait, uh, hilabete errana ondoko egunetan ukanen dugula erantzun bat, eta ez dugula deus, eta brebeta eta basoa urbiltzen ari direla, eta beraz nahi dugula, wala, nahi dugu erantzun bat, uh, eh, uai, behar dugu erantzuna. Habez, lau hilabete horra diela azterketak, arrapostu ez, papen ministroen kulturak hitz eman zian, sale jenen zela arrapostia, eh, uanukun ez orden. Ez, eh, momentuko, ez dugu erantzunek, ez dugu erreakzionerik, izan dira bilkura komen eh, be, promesa handiekin, baina deus ez da ateratzen, tuitatzen dute hainitz, eh, hori bai argazkiak badira, baina eh, erantzunik ez dugu.